الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زهر الله تبارك وتعالى njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I donosimo salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan selam. njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili, koji će ga slijediti od dana sudnjeg. A zatim, draga moja braća, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu koji nas uputio. Ono što Allah te bar kvetala neće zanemariti kod roba njegovog, a to je da se njemu uzvišenom zahvaljuje na blagodatima. I zato često, pogotovo u zadnje vrijeme, sve više i više koristimo priliku svaka pojelda da? Da zahvaljujemo Allahu što nas je uputio, prije svega. Da zahvaljujemo Allahu na blagodatima ovog Islama i suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo ulazili u ovaj grad, utisak koji čovjek ima kad vidi, nije samo ovaj. To je tako. <clears throat> Jedino što čovjek prvo što kad ugleda je da zahvali Allahu što ga je uputio. Da nisi od onih koji rečas subhanu na tumaraju bez ikakvog cilja, bez ikakvog smisla za život da nisi od onih koji će protračiti ovaj dunjalički život, a nikad Allahu na sredstvo neće pasiti. A umrijeći je sigurno. Pogotovo ovi stari će možda bolje sad kako generacije ljudi, lijepi žena ljudi izumiru. Umiru. Nekad je naše vrijeme, onda bile su, a danas su šta? Babe. Šta hoću da kažem? Kako? Što kažu mnogi kako te vrijeme pojede. I Allah Zerašanom u Kur'anu navodi. Mi čovjeku dademo li, on se rodi, izađe, rije, i onda kaže, nagore ide, stari. I zaboravlja zašto je stvoren. I pogledajte ovo. Zar ti nije dovoljna motivacija? Sam da si. Sam da si na za znači nije dovoljna motivacija da radiš za Allahu vjeru, zato, samo zato što se to tala puti, što robiš Allahu. Noćas govorimo uz Allahovu pomoć, nastavljamo sa knjigom suština čeločina da nema Boga osim Allaha. I radili smo šart la ilaha ila Allah prvi, a to je znanje. Fa'alam ennehu la ilaha ila Allah. Noćas radimo drugi šar šehadeta, a to je jakin, ubjeđenje. I gledajte, da smo ovaj prvi dio govorili još o znanju bi se moglo govoriti jel, još sto godina. Jer islam nema svaki aj za sebe znanje. Svaki aj da uzmeš, on je znanje. I pogledajte kako su usko, kako su o, o, ti šartovi la ila ila la, la Šta oni sve sadrži? Kad bude kasnije istina, istinoljubivost, iskrenost. Šta sve sadrži taj šehadet? Da bi čovjek bio potpun, izbog čega? Samo da ne bi činio širka Allahu te barke Ništa drugo. Samo širk da mora reći Allah. Taj je drugi, drugi šar, šehadeta, on predstavlja, on predstavlja, u stvari bolje rečeno, jeki ubjeđenje da ti je Allah Bog u tvom srcu kad se smijesti, on šta? On suprot, šta je suprotno njemu? Sumnja i kolebanje. Kako će onda onaj ko sumnja pomoć Allahu vjeriti? Nikao. Zašto? Zato što sumnja. A ako sumnja, šta mu je sa ovim šartom od la ila ila la? Nešto nije u redu. Pogledajte. Znači idemo ljudstvo kod znanja. I gledaj sad većinu komponente gdje će čovjek sam sebe izbacivati iz kolocika. I ti ćeš jednostavno moći postavljati stvari. Pogledaš čovjeka šara, muti, laže, vara, petlja, šta je kod njega? Traži izvore, sasvim nekakve druge, oprešnje Allahovu knjizi sunnetu poslanika salavi sallam. Zašto traži? Ima li taj jeki? Ne ima. Zašto? Zato što je jeki drugi šart. La ila ila la. Ako ti je jeki potpun, šta sumljaš? Šta to ti sumljaš? Da ono što si rekao la ila ila la, kod tebe nije iskreno. da sumnja mora izaći apsolutno iz tvog srta, iz duše, ne smije biti malo. Govori činjenica da islamski učinjaci, čovjeka koji samo kaže da sumnja u sudnji dan te tiri, svi, ne ima izuzetka nijedno. Gledaj šta je sumnja. Zašto? Zašto sumnja? Zato što nema jekina. Sve ti čovjek sumnja, da neće izaći kako treba, on nema jekina u šehadet la i ila ila. Zar može čovjek sumljati? Gledajte sad. Radiš, dostavljaš vjeru, radiš za Allahovu vjeru i nemaš sumnje. Ne smije biti. Zašto? Zato što znaš ko ti je gospodar. Tvoj gospodar je onaj koji može da uradi šta hoće. I kad to sad znaš, kako će sumljati? Zato ovaj šart je to dva ila ila. U protivnom kad počneš sumnjati, ti nisi siguran da će Allah pomoć ono na čemu si ti. Zašto? Jer sumnjaš. A sumnjaš zato što si krnjav ovog znanja. I nije baš dovoljno je kina da će te Allah pomoći. To jest sumnjaš u svog Boga. U koga vjeriš. Sada, jer ne može čovjek li il kitabu la rejbe fi. La rejbe fi. U arabskom jeziku, kad dođe la rejbe fi, nema šanse, mjesta su ovdje nikako. Gotovo, znači ona mora biti izvrst, isto da je nema nikako. Ova, ova knjiga u koju nema sumnje. Elif la mi, ova knjiga u koju nema sumnje. Šta onda mora biti? Ako nema sumnje, mora biti jeki. A kad je jeki, odmah ide budelin mutati. Upustno Boga boja. Vidi on. Knjiga. <laughs> Kur'an. Ne smije biti sumnje. Mora biti ubeđenje i to će ti biti upustno. Uputa. Dobriješ, kad ne sumnjaš, u šta? U tu knjigu ne smiješ. Jer to je knjiga. Ali nije obična knjiga. Nisu zakoni koji su ljudi napisali. U njoj je sve. Kaže, uzviše ništa. Mi u njoj nismo ništa izostali. <laughs> sve u njoj ima. Sve. I kako će čovjek, kakvog je ekina čovjek, da ova knjiga sa ovim ajetima koja počinje tako, kako će čovjek uzeti neku drugu knjigu. Šta to kod njega nije u redu, pa uzima drugu knjigu koja je sva sumnjiva, lažna, izmišljena, nije od Boga. Šta fali kod ovog čovjeka, kod ovog njegovog la, i da, i la, la. Kao se ćemo vidjeti još kamaru šta fali. A šta fali? Jeti. Fali mu ovu fali mu ubjeđenje da će Allah pomoći samo ono u debi mutati. U pustu bogoboja. To mu fali. I gledajte, čim on zakači i okrni ovaj jekin, pogledaj dok ne dođe. A kad sumnja u la ilaha illa u ovu knjigu, u objavu, kad sumnja šta da hoće da hoće tumarati. I najprije duže do širka. Ona ga šta? Sumnja ga dovela do širka. Sumnja ga dovela. Sumnja, u što? Ne smiješ rođe moj sumnja, ni jedan ajet. Ne smiješ, ne smiješ ni pomišljati, ni pomišljati da treba da pomisliš da sumnjaš. Ne smiješ ni pomišljati da sumnju. Da kažeš sam sebi. I kada ona, onaj ozumi, znaš mi šitan živ, došao i gledi. Da ti površi računa. Ne, ne, nikako ne da. Nema priče o sumnjati. Jer ta sumnja će te odvesti u tumaranja, u bespuća, u traženja drugih knjiga. Gdje, a u tim drugim knjigama ne piše nigdje Hudelin Mutakin. Ako piše, donete da vidimo. Nijema. Samo u njoj piše. Zaliken kitabu la rebe fi. Knjiga u nju nema sumnje. Hudelin Mutakin. Nema druge knjige koja ovo na ovo, samo dva ajeta pogledaj. Knjiga nema sumnje. Hoćeš li podjerovat? Hoću. Hodelel mu takvim. evo ti upustvo. Kako? Kome upustvo? Onaj ko će odmah otvoriti, kaže. Gospodar zabranio šir, gotovo. Hala, završeno. Krat, ne smijem, gotovo. Klanjat, mora. Završeno. Jer ti hoćeš, ne sum još više, imaš jekin, i hoćeš da te Allah uputi. Ali uviše ti kaže, kad kreneš ovom knjigom, hudelil mutakin, a ona je upustvo bogoboja. Jel, kaže Allah te bareke o ta'ala, govoreći o jakinu, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Ulaike humus sadikun. Eh, kaže, pravi vjernici. Vidi ovo. Sad ćeš vidjeti kako uzmišljeni nabraje. Ko su? Kad do, u arabskom jeziku kad dođe inne ma, to znači, a kako smo počeli, inne ma mu'minune, znači inne ma u arabskom jeziku znači samo, isključivo inne ma, samo ovi koji kad dođe inema i onda sačekaj i bit će opisani. Koji su to inema? Inema mu'minune. Jeste sačekaj? Znači, inema u arabskom. Znači, samo oni, i sa, sad ćete vidjeti o kome se radi, znači, samo ovi ljudi koji imaju osobine, nakon ovo što ćemo čitati, koji su, to su inema. Samo se na njih to odnosi. Inema mu'minune. Pravi vjerici su koji? E, sad, samo se na njih to odnosi innema odnosi koji u Allaha i poslanika njegova vjeruje. Prvo, zatim, i poslije više ne sunjaju, vidi ovo. Ništa dalje nije bilo. Ima još. Ali gledaj šta dolazi. Vjeruju Allaha i poslanika i više ne sumnjaju u šta? Ne sumnjaju da Allah neće pomoći u vjeru. Zašto? Pa zato Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala Allahu te barake o teala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu trajimo. Donosimo salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan selam. njegove ashaabe i sve one koji su vas slijedili, koji će vas slijediti od dana sudnje. A zatim, draga moja braća, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu koji nas uputio. Ono što Allah te bar koje tala neće zanemariti kod roba njegovog, a to je da se njemu uzvišenom zahvaljuje na blagodatima. I zato često, pogotovo u zadnje vrijeme, sve više i više koristimo priliku svakako, jel da? Da zahvaljujemo Allahu što nas je uputio, prije svega. Da zahvaljujemo Allahu na blagodatima ovog Islama i suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo ulazili u ovaj grad, utisak koji čovjek ima kad vidi, nije samo ovaj. To je tako. <clears throat> Jedino što čovjek prvo što kad ugleda je da zahvali Allah što ga je uputio. Da nisi od onih koji rečas subhanu na tumaraju bez ikakvog cilja, bez ikakvog smisla za život da mi će od onih koji će protračiti ovaj dunjalički život, a nikad Allahom na sredstvo neće pasiti. A umre će sigurno. Pogotovo ovi stari će možda bolje sad kako generacije ljudi, lijepi žena ljudi izumiru, umiru. Nekad je naše vrijeme onda bile su, a danas su šta? Babe. Šta hoću da kažem? Kako? Što kažu mnogi kako te vrijeme pojede, i Allah za Zerašanom u Kur'anu navodi, mi čovjeku dade moli, on se rodi, izađe, lije, i onda kaže, nagore ide, stari. I zaboravlja zašto je stvoren. I pogledajte ovo. Zar ti nije dovoljna motivacija sam da si sam da si na ovom realku Zato ti nije dovoljna motivacija da radiš za Allahu vjeru, zato samo zato što se to tala puti. Što robiš Allah. Noćas govorimo uz Allahom pomoć nastavljamo sa knjigom suština čeročenja da nema Boga osim Allaha. I radili smo šart la ilaha ila Allah prvi, a to je znanje. Fa'alam ennehu la ilaha ila Allah. Noćas radimo drugi šar šehaleta, a to je jehin, ubjeđenje. I gledajte, da smo ovaj prvi dio govorili još o znanju, se moglo govoriti jel, još sto godina. Jer islam nema svaki aj za sebe znanje. Svaki aj da uzmeš, on je znanje. I pogledajte kako su usko, kako su uh, uh, ti šartovi la ila ila la, Šta oni sve sadrži? Kad bude kasni istina, ljubivost, iskrenost. Šta sve sadrži taj šehade? Da bi čovjek bio potpun, izbog čega? Samo da ne bi činio širka lavu te barke ta. Ništa drugo. Samo širk da ulazi šala. Taj jeke, drugi, drugi šabat šehadeta, on predstavlja, on predstavlja, u stvari bolje rečeno, jeki ubjeđenje da ti je Allah Bog u tvom srcu kad se smijesti, on šta? On suprot, šta je suprotno njemu? Sumnja i kolebanje. Kako će onda onaj ko sumnja pomoć Allahu vjeriti? Nikako. Zašto? Zato što sumnja. A ako sumnja, šta mu je sa ovim šartom od la ila ila la? Nešto nije u redu. Pogledajte. Znači idemo ljudstvo kod znanja. I gledaj sad većinu komponente gdje će čovjek sam sebe izbacivati iz kolocika. I ti ćeš jednostavno moći potrebati stvari. Pogledaš čovjeka šara, muti, laže, vara, petlja, šta je kod njega? Traži izvore, sasvim nekakve druge, oprešuje Allahovu krizi, sunnetu poslika sallahu sallahu Zašto traži? Ima li taj jeti? Nema. Zašto? Zato što je jeti drugi šar. La ila ila la. Ako ti je jeti potu, šta sumljaš? Šta to ti sumljaš? Da ono što si rekao la ila ila la, kod tebe nije iskrezano. da sumnja mora izaći apsolutno iz tvog srta, iz duše, ne smije biti malo. Govori činjenica da islamski učinjaci, čovjeka koji samo kaže da sumnja u sudnji dan se cilje, svi, Nema ima izuzetka nijedno. Gledaj šta je sumnja. Zašto? Zašto sumnja? Zato što nema jekina. Sve ti čovjek sumnja, da neće izaći kako treba. On nema jekina u šehadet la ilaha ila ila. Zar može čovjek sumljati? Gledajte sad. Radiš, dostavljaš vjeru, radiš za Allahovu vjeru i nemaš sumnje. Ne smije biti. Zašto? Zato što znaš ko ti je gospodar. Tvoj gospodar je onaj koji može da uradi šta hoće. I kad to sad znaš, kako ćeš sumljati? Zato ovaj šar svijest od lajla je lajla. U protivnom kad počneš sumnjati, ti nisi siguran da će Allah pomoć ono na čemu si ti. Zašto? Jer sumnjaš. A sumnjaš zato što si krnjavog znanja. I nije baš dovoljno je kina da će te Allah pomoći. To je sumnjaš u svog Boga, u koga vjeriš. Sada, jer ne može čovjek zalekir kitabu la rejbe fi. La rejbe fi. U varavskom jeziku, kad dođe la rejbe fi, nema šanse, mjesta su ovdje nikako. Gotovo, znači ona mora biti izvr... isto da je nema nikako. Ova, ova knjiga u kojoj nema sumnje. Elif la mi. Ova knjiga u koju nema sumnje. Šta onda mora biti? Ako nema sumnje, mora biti jeki. A kad je jeki, odmah je budelin mutati. Upustvo Boga bojazni. Vidi on. Knjiga. <laughs> Kruta. Ne smijedi sumnje. Mora biti ubeđenje i to će ti biti upustvo. Uputa. Dobiješ, kad ne sumnjaš, u šta? U tu knjigu ne smiješ. Jer to je knjiga. Ali nije obična knjiga. Nisu zakoni koji su ljudi napisali. U njoj je sve. Kaže uzvišeni ništa. Mi u njoj nismo ništa izostavili. <laughs> sve u njoj ima. Sve. I kako će čovjek, kako je ekina čovjek, da ova knjiga sa ovim ajetima koja počinje tako, kako će čovjek uzeti neku drugu knjigu. Šta to kod njega nije u redu, pa uzima drugu knjigu koja je sva sumnjiva, lažna, izmišljena, nije od Boga. Šta fali kod ovog čovjeka, kod ovog njegovog la, i da, i da, la. Kao se ćemo vidjeti još kamar šta fali. A šta fali? Jeti. Fali mu ovo. Fali mu ubjeđenje da će Allah pomoći samo ono u debi mutakim. U pustu bogoboja. To mu fali. I gledajte, čim on zakači i okrni ovaj ekip, pogledaj dok dođe. A kad sumnja u la ilaha ilala, u ovu knjigu, u objavu, kad sumnja šta da hoće da hoće tumarati. I najprije dođe do širka. Ona ga šta? Sumnja ga dovela do širka. Sumnja ga dovela. Sumnja, u šta? Ne smiješ rođe moj sumnjat ni u jedan aj. Ne smiješ, ne smiješ ni pomisliti ni pomisli da treba da pomisliš da sumnjaš. Ne smiješ ni pomisliti da sumnjaš. Da kažeš sam sebi. Ili kada je ona je uzubi, najmi si tam gdje došao i gledi. Da ti površi računa. Ne, ne, nikako ne da. Nema priče o sumnjaju. Jer ta sumnja će te odvesti u tumaranja, u bespuća, u traženja drugih knjiga. Jer, a u tim drugim knjigama ne piše nigdje Hudelil Mutakin. Ako piše, donesite da vidimo. Pa <laughs> nijema. Samo u njoj piše. Zalike kitabu la rebe fi. Knjiga u nju nema sumnje. Hudelil Mutakin. Nema druge knjige koja ovo, na ovo, samo dva ajeta, pogledaj. Knjiga nema sumnje. Hoćeš li podjerovat? Hoću. Hodele mu takvim, evo ti upustvo. Kako? Kome upustvo? Onaj ko će odmah otvoriti, kaže. Gospodar zabranio šir, gotovo. Hala, završeno. Krat, ne smijem, gotovo. Klanjat, mora. Završeno. Jer ti hoćeš, ne sumnjaš više, imaš jeklin, i hoćeš da te Allah uputi. Ali uzviše ti kaže, kad kreneš ovo knjigom, hudelil mutakin, a ona je upustvo Bogoboja. Jel, kaže Allah te bareke o ta'ala, govoreći o jakinu, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Ulaike humus sadikun. Eh, kaže, pravi vjernici. Vidi ovo. Sad ćeš vidjeti kako uzvišeni nabraje. Ko su? Kad je u arabskom jeziku kad dođe inne ma, to znači, a kako smo počeli, inne men mu'minune, znači inne ma u arabskom jeziku znači samo, isključivo inne ma, samo ovi koji, kad dođe inema i onda sačekaj i bit će opisani. Koji su to inema? Inema mu'minune. Jeste sad? Znači, inema u arabskom. Znači, samo oni, i sad, sad ćete vidjeti o kome se radi, znači, samo ovi ljudi koji imaju osobine, nakon ovo što ćemo čitati, koji su, to su inema. Samo se na njih to odnosi. Inema mu'minune. Pravi vjerici su koji? E, sad, samo se na njih to odnosi in innema odnosi koji u Allaha i poslanika njegova vjeru. Prvo, zatim, i poslije više ne sunjaju, vidi ovo. Ništa da je nije bilo. Ima još. Ali gledaj šta dolazi. Vjeruju Allaha i poslanika i više ne sumnjaju u šta? Ne sumnjaju da Allah neće pomoći u vjeru. Zašto? Pa zato Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala Allahu te barake wa ta'ala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Donosimo salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan selam. njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili, koji će vas slijediti od dana sudnjeg. A zatim, draga moja braća, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu koji nas uputio. Ono što Allah te bar kvetala neće zanemariti kod roba njegovog, a to je da se njemu uzvišenom zahvaljuje na blagodatima. I zato često, pogotovo u zadnje vrijeme, sve više i više koristimo priliku svakako, jel da? Da zahvaljujemo Allahu što nas je uputio, prije svega. Da zahvaljujemo Allahu na blagodatima ovog islama i suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo ulazili u ovaj grad, utisak koji čovjek ima kad vidi, nije samo ovaj. To je tako. <clears throat> Jedino što čovjek prvo što kad ugleda je da zahvali Allah što ga je putio. Da nisi od onih koji reče Subhanallah, to maraju bez ikakvog cilja, bez ikakvog smisla za život da mi će od onih koji će protračiti ovaj dunjalički život, a nikad Allahu na sveždu neće pasiti. A umrit će sigurno. Pogotovo ovi stari će možda bolje sad kako generacije ljudi, lijepi žena ljudi izumiru. Umiru. Nekad je naše vrijeme, onda bile su, a danas su šta? Babe. Šta hoću da kažem? Kako? Što kažu mnogi kako te vrijeme pojede. I Allah za Zerašanom u Kur'anu navodi. Mi čovjeku dademo moli, on se rodi, izađe, rije, i onda kaže, gore ide, stari. I zaboravlja zašto je stvoren. I pogledajte ovo. Zar ti nije dovoljna motivacija? Sam da si. Sam da si. Na ovom realku. Zna ti nije dovoljna motivacija da radiš za Allahu vjer, zato samo zato što se to tela uputi. Što robiš Allahu. Noćas govorimo uz Allahom pomoć, nastavljamo sa knjigom suština čeročina da nema Boga osim Allaha. I radili smo šart la ilaha ila Allah prvi, a to je znanje. Fa'alam ennehu la ilaha ila Allah. Noćas radimo drugi šar šehadeta, a to je jakin, ubjeđenje. I gledajte, da smo ovaj prvi dio govorili još o znanju se moglo govoriti odat još sto godina. Jer islam nema svaki aj za sebe znanje. Svaki aj da uzmeš on je znanje. I pogledajte kako su usko, kako su uh, uh, ti šartovi la ila ila la Šta oni sve sadrži? Kad bude kratki istina, istinoljubivost, iskrenost. Šta sve sadrži taj šehadet? Da bi čovjek bio potpun, izbog čega? Samo da ne bi činio širka Allahom se barketa. Ništa drugo. Samo širk ne može reći Allahom. Taj jeki, drugi, drugi šabat šehadeta, on predstavlja, on predstavlja, u stvari bolje rečeno, jekin, ubjeđenje, da ti je Allah Bog u tvojom srcu, kad se smijesti, on šta? On suprot, šta je suprotno njemu? Sumnja i kolebanje. Kako će onda onaj ko sumnja pomoć Allahu vjeriti? Nikako. Zašto? Zato što sumnja. A ako sumnja, šta mu je sa ovim šartom od la ila ila la? Nešto nije u redu. Pogledajte, znači idemo ljudstvo kod znanja. I gledaj sad, već komponente gdje će čovjek sam sebe izbacivati iz kolocika. I ti ćeš jednostavno moći potrebna stvari. Pogledaš čovjeka šara, muti, laže, vara, petlja, šta je kod njega? Traži izvore, sasvim nekakve druge opresne Allahovu knjizi sunneta poslika sallahu sallam. Zašto traži? Ima li taj jeti? Ne ima. Zašto? Zato što je jeti drugi šart. La ila ila la. Ako ti je jeti potom, šta sumnjaš? Šta to ti sumnjaš? Da ono što si rekao la ila ila la, kod tebe nije iskreno. da sumnja mora izaći apsolutno iz tvog srta, iz duše, ne smije biti malo. Govori činjenica da islamski učinjaci, čovjeka koji samo kaže da sumnja u sudnji dan te cilje, svi, ne ima izuzetka nijedno. Gledaj šta je sumnja. Zašto? Zašto sumnja? Zato što nema jekina. Sve gdje čovjek sumnja, da neće izaći kako treba, on nema jekina u šehadet la ilaha ila la. Zar može čovjek sumljati? Gledajte sad. Radiš, dostavljaš vjeru, radiš za Allahovu vjeru i nemaš sumnje. Ne smije biti. Zašto? Zato što znaš ko ti je gospodar. Tvoj gospodar je onaj koji može da uradi šta hoće. I kad to sad znaš, kako će sumljati? Zato ovaj šart je to la ila ila. U protivnom kad počneš sumnjati, ti nisi siguran da će Allah pomoć ono na čemu si ti. Zašto? Jer sumnjaš. A sumnjaš zato što si krnjav ovog znanja. I nije baš dovoljno je kina da će te Allah pomoći. To jest sumnjaš u svog Boga. U koga vjeriš. Sada, jer ne može čovjek zalekir kitabu la rejbe fi. La rejbe fi. U varaskom jeziku, kad dođe la rejbe fi, nema šanse, mjesta su ovdje nikako. Gotovo, znači ona mora biti izvrši, i da je nema nikako. Ova, ova knjiga koju nema su ovdje. Elif la ova knjiga u koju nema sumnje. Šta onda mora biti? Ako nema sumnje, mora biti jekin. A kad je jekin, odmah ide budelin mutati. Upustno Boga boja. Vidi on. Knjiga. <laughs> Kur'an. Ne smijedi sumnje. Mora biti ubeđenje i to će ti biti upustvo. Uputa. Dobiješ, kad ne sumnjaš, u šta? U tu knjigu ne razmiješ. Jer to je knjiga. Ali nije obična knjiga. Nisu zakoni koji su ljudi napisali. U njoj je sve. Kaže, uzviše ništa. Mi u njoj nismo ništa izostali. <laughs> sve u njoj ima. Sve. I kako će čovjek, kako je ekina čovjek, da ova knjiga sa ovim ajetima koja počinje tako, kako će čovjek uzeti neku drugu knjigu. Šta to kod njega nije u redu, pa uzima drugu knjigu koja je sva sumnjiva, lažna, izmišljena, nije od Boga. Šta fali kod ovog čovjeka, kod ovog njegovog la, i da, i da, la. Kao se ćemo vidjeti još kamaru šta fali. A šta fali? Jeti. Fali mu ovo. Fali mu ubjeđenje da će Allah pomoći samo ono u debi mutaki. U pustu bogoboja. To mu fali. I gledajte, čim on zakači i okrni ovaj jekin, pogledaj dok dođe. A kad sumnja u la ilaha illallah, u ovu knjigu, u objavu, kad sumnja šta da hoće da počne tumarati. I najprije dođe do širka. Ona ga šta? Sumnja ga dovela do širka. Sumnja ga dovela. Sumnja, u što? Ne smiješ rože moj sumnjat ni u jedan ajet. Ne smiješ, ne smiješ ni pomišljat, ni pomišljat da treba da pomisliš da sumnjaš. Ne smiješ ni pomišljat da sumnjaš. Da kažeš sam sebi. Ili kada je ona, ja uzubi, daj mi šitan živ, došao i gled. Znači, površi računa. Ne, ne, nikako ne da. Nema priče o sumnjaju. Jer ta sumnja će te odvesti u tumaranja, u bespuća, u traženja drugih knjiga. Je, a u tim drugim knjigama ne piše nigdi hudelil mu takim. Ako piše, donete da vidimo. Nijema. Samo u njoj piše. Zalike kitabu la rebe fi. Knjiga u nju nema sumnje, Hudalil mutaqin. Nema druge knjige koja ovu na ovu, samo dva ajeta pogledaj. Knjiga nema sumnje. Hoćeš li podelovat? Hoću. Hudalil mutaqin. Evo ti upustvo. Kako? Kome upustvo? Onaj ko će odmah otvoriti, kaže. Gospodar zabranio šir, gotovo. Hala, završeno. Krat, ne smijem, gotovo. Klanjat, mora. Završeno. Jer ti hoćeš Ne tu još više, imaš jedni i hoćeš da te Allah uputi.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 Vidi ovo. Sad ćeš vidjeti kako uzmišljeni nabraje. Ko su? Kad je, u arabskom jeziku kad dođe innema, to znači A kako smo počeli? Inne men mu'minune. Znači, inne ma u arabskom jeziku znači samo, isključivo inne ma, samo ovi koji, kad dođe inne ma, i onda sačekaj i bit će opisani. Koji su to inne ma? Inne men mu'minune. Jeste sati? Znači, inne ma u arabskom. Znači, samo oni. I sad, sad ćete vidjeti o kome se radi. Znači, samo ovi ljudi koji imaju osobine, nakon ovo što ćemo čitati, koji su To su nema. Samo se na njih to odnosi. In nema mu'minune. Pravi vjerici su koji? E, sa, samo se na njih to odnosi. Innema odnosi. Koji u Allaha i poslanika njegova vjeru. Prvo, zatim, i poslije više ne sunjaju. Vidi ovo. Ništa dalje nije bilo. Ima još. Ali gledaj šta dolazi. Vjeruju Allaha i poslanika i više ne sumnjaju u šta? njega slavimo i veličavamo i od njega oprost i uput tražimo. donosimo salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili, koji će vas slijediti od dana sudnje. A zatim, draga moja braća, salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu koji nas je uputio ono što Allah te bar kvetala neće zanemariti kod roba njegovu, a to je da se njemu uzvišenom zahvaljuje na blagodatima. I zato često, pogotovo u zadnje vrijeme, sve više i više koristimo priliku svakako, jel da? Da zahvaljujemo Allahu što nas je uputio, prije svega da zahvaljujemo Allahu na blagodatima ovog islama i suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo ulazili u ovaj grad, utisak koji čovjek ima kad vidi, nije samo ovaj, to je tako. <clears throat> Jedino što čovjek, prvo što kad ugleda, je da zahvali Allah što ga je uputio da nisi od onih koji rečas subhanallah tumaraju bez ikakvog cilja, bez ikakvog smisla za život. Da nisi od onih koji će protračiti ovaj dunjalički život, a nikad Allahu na sredu neće pasiti. A umrije će sigurno. Pogotovo ovi stari će možda bolje sad kako generacije ljudi, lijepi žena ljudi izumiru, umiru. umiru. Nekad je u naše vrijeme one bile su, a danas su šta? Babe. Šta hoće da kaže? Kako? Što kažu mnogi, kako te vrijeme pojede? I Allah Zelešanom u Kur'anu navodi. Mi čovjeku dade moli, on se rodi, izađe, lijep i onda kaže, na gore ide, stari. I zaboravlja zašto je stvoren. I pogledajte ovo. Zar ti nije dovoljna motivacija? Sam da si. Sam da si na uzmanju alku. Zar ti nije dovoljna motivacija da radiš za Allahu vjeru? Zato, samo zato što se te Allah puti. Što robiš Allah. Noćas govorimo uz Allahom pomoć nastavljamo sa knjigom suština čeročenja da nema Boga osim Allaha. I radili smo šart La ilaha ila prvi, a to je znanje. Fa'alam ennehu la ilaha ila la. Noćas radimo drugi šar šehaleta, a to je jahin, ubjeđenje. I gledajte, da smo ovaj prvi dio govorili još o znanju, bi se moglo govoriti jel, još sto godina. Jer islam nema svaki aj za sebe znanje. Svaki aj da uzmeš, on je znanje. I pogledajte kako su usko, kako su uh, uh, ti šartovi la ila ila la. Šta oni sve sadrži? Kad bude kad ti ihla, istinoljubivost, iskrenost. Šta sve sadrži taj šehade? Da bi čovjek bio potpun. iz zbog čega? Samo da ne bi činio širka Allahom te barke ta. Ništa drugo. Samo širk da mu Allahom. Taj jekin, drugi, drugi šab šehadeta, on predstavlja, on predstavlja, u stvari bolje rečeno, jekin, ubjeđenje, da ti je Allah Bog u tvom srcu, kad se smijesti, on šta? On suprot, šta je suprotno njemu? Sumnja i kolebanje. Kako će onda onaj ko sumnja pomoć Allahu vjeriti? Nikako. Zašto? Zato što sumnja. A ako sumnja, šta mu je sa ovim šartom od la ilaha ila la? Nešto nije u redu. Pogledajte, znači idemo ljudstvo kod znanja. Gledaj sad većinu komponente gdje će čovjek sam sebe izbacivati iz kolocijeka. I ti ćeš jednostavno moći postavljati stvari. Pogledaš čovjeka šara, muti, laže, vara, petlja, šta je kod njega? Traži izvore, sasvim nekakve druge, oprešne Allahovog knjizi sunneta poslanika sallallahu alejhi ve Zašto traži? Imao taj eti, nema. Zašto? Zato što je eti drugi šart. La ilaha illallah. Ako ti je eti potu, šta sumnjaš? Šta to ti sumnjaš? Da ono što si rekao la ilaha illallah, kod tebe nije iskreno. Da sumnja, الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زهر الله تبارك وتعالى Njega slavimo i veličavamo i od njega oprost i uput utravimo. Donosimo salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedan selam. Njegove ashabe i sve one koji su vas slijedni, koji će vas slijediti od dana sunnje. A zatim, draga moja braća, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu koji nas je uputio. Ono što Allah te bar kvetala neće zanemariti kod roba njegovog, a to je da se njemu uzvišenom zahvaljuje na blagodatima. I zato često, pogotovo u zadnje vrijeme, sve više i više koristimo priliku svakako, jel da, Da zahvaljujemo Allahu što nas je uputio, prije svega. Da zahvaljujemo Allahu na blagodatima ovog Islama i suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo ulazili u ovaj grad, utisak koji čovjek ima kad vidi, nije samo ovaj, to je tako. <clears throat> Jedino što čovjek prvo što kad ugleda je da zahvali Allahu što ga je uputio. Da nisi od onih koji reče Subhanallah, to maraju bez ikakvog cilja, bez ikakvog smisla za život. Da nisi od onih koji će protračiti ovaj dunjalički život, a nikad Allahu na sredu neće pasiti. A umrit će sigurno. Pogotovo ovi stari će možda bolje shvatiti kako generacije ljudi, lijepi žena, ljudi izumiru, umiru. Nekad je naše vrijeme, onda bile su, a danas su šta? Babe. Šta hoće da kažem? Kako? Što kažu mnogi, kako te vrijeme pojede? Jela Zelešanom u Kur'anu navodi. Mi čovjeku dademo moli, on se rodi, izađe, lijep, i onda kaže, nagore ide, stari. i zaboravlja zašto je stvoren. I pogledajte ovo. Zar ti nije dovoljna motivacija sam da si sam da si na ovom realku zar ti nije dovoljna motivacija da radiš za Allahom vjeru zato, samo zato što se to dala u puti. Što robiš Allah. Noćas govorimo uz Allahom pomoć nastavljamo sa knjigom suština čijeročenja da nema Boga osim Allaha. I radili smo šart la ilaha ila Allah prvi, a to je znanje. Fa'alam ennehu la ilaha ila Allah. Noćas radimo drugi šart šehadeta, a to je jahin, ubjeđenje. I gledajte, da smo ovaj prvi dio govorili još o znanju, se moglo govoriti da, još sto godina. Jer islam nema svaki aj za sebe znanje. Svaki aj da uzmeš, on je znanje. I pogledajte kako su usko, kako su o, o, ti šartovi la ila la. Šta oni sve sadrži? Kad bude kad ti ih la, istina, ljubivost, iskrenost. Šta sve sadrži taj šehade? Da bi čovjek bio potpun. I zbog čega? Samo da ne bi činio širka Allahom te barke Ništa drugo. Samo širk ne mora rješavati. Taj je ki, drugi, drugi šab šehadeta, on predstavlja, on predstavlja, u stvari bolje rečeno, jeki ubjeđenje da ti je Allah Bog u tvom srcu kad se smijesti, on šta, On suprot, šta je suprotno njemu? Sumnja i kolebanje. Kako će onda onaj ko sumnja pomoć Allahu vjeru? Nikako. Zašto? Zato što sumnja. A ako sumnja, šta mu je sa ovim šartom od la ilaha ila la? Nešto nije u redu. Pogledajte. Znači idemo, Ljudi smo kod znanja. I gledaj sad, već komponente gdje će čovjek sam sebe izbacivati iz kolocika. I ti ćeš jednostavno moći potrebna stvar. Pogledaš čovjeka šara, muti, laže, vara, petlja, šta je kod njega? Traži izvore, sasvim nekakve druge, oprešuje Allahovu krizi sunnetu poslanika sallahu sallam. Zašto traži? Ima li taj jeti? Nema. Zašto? Zato što je jeti drugi šart La ila ila la. Ako ti je jekin potpun, šta sumnjaš? Šta to ti sumnjaš? Da ono što si rekao la ila ila la, ko tebe nije iskreno? Da sumnja mora izaći. Apsolutno iz tvog srta, iz duše, ne smije biti malo. Govori činjenica da islamski učinjaci Čovjeka koji samo kaže da sumnja u sudnji dan se cilje. Svi. Nema izuzetka nijedno. Gledaj šta je sumnja. Zašto? Zašto sumnja? Zato što nema jekina. Sve gdje čovjek sumnja da neće izaći kako treba, on nema jekina u šehadet la ilaha da la. Zar može čovjek sumnjati? Gledajte sad. Radiš dostavljaš vjeru, radiš za Allahovu vjeru i nemaš sumnje. Ne smije biti. Zašto? Zato što znaš ko ti je gospodar. Tvoj gospodar je onaj koji može da uradi šta hoće. I kad to saznaš, kako će se umjeti? Zato ovaj šart je to glavi na jedna. U protivnom kad počneš sumnjati, ti nisi siguran njega slavimo i veličavamo i od njega oprost i uputu tražimo. I donosimo salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegove sahabe i sve one koji su ga slijedili, koji će ga slijediti od dana sudnje. A zatim, draga moja braća, salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu koji nas je uputio ono što Allah te barke ve ta'ala neće zanemariti kod roba njegovog, a to je da se njemu uzvišenom zahvaljuje na blagodatima. I zato često, pogotovo u zadnje vrijeme, sve više i više koristimo priliku svakako, jel da? Da zahvaljujemo Allahu što nas je uputio, prije svega da zahvaljujemo Allahu na blagodatima ovog islama i suneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo ulazili u ovaj grad, utisak koji čovjek ima kad vidi, nije samo ovaj, to je tako. <clears throat> Jedino što čovjek prvo što kad ugleda je da zahvali Allahu što ga je uputio da nisi od onih koji rečas subhanala tumaraju bez ikakvog cilja, bez ikakvog smisla za život. Da nisi od onih koji će protračiti ovaj dunjalički život, a nikad Allahu na sredu neće pasiti. A umrit će sigurno. Pogotovo ovi stari će možda bolje sad kako generacije ljudi, lijepi žena ljudi izumiru, umiru. Nekad je u naše vrijeme one bile su, a danas su šta? Babe. Šta hoće da kaže? Kako? Što kažu mnogi, kako te vrijeme pojede? I Allah Zelešanom u Kur'anu navodi. Mi čovjeku dademo moli, on se rodi, izađe, lijep i onda kaže, na nagore ide, stavi. I zaboravlja zašto je stvoren. I pogledajte ovo. Zar ti nije dovoljna motivacija? Sam da si. Sam da si na uvrni alku. Zar ti nije dovoljna motivacija da radiš za Allahu vjeru? Zato, samo zato što se te Allah puti. Što robiš Allah. Noćas govorimo uz Allahom pomoć nastavljamo sa knjigom suština čeročina da nema Boga osim Allaha. I radili smo šart la ilaha ila Allah prvi, a to je znanje. Fa'alam ennehu la ilaha ila Allah. Noćas radimo drugi šart šehadeta, a to je jakin, ubjeđenje. I gledajte, da smo ovaj prvi dio govorili još o znanju bi se moglo govoriti jel, još sto godina. Jer islam nema svaki aj za sebe znanje svaki ajet da uzmeš, on je znanje. I pogledajte kako su usko, kako su uh, uh, ti šartovi la ila ila la. Šta oni sve sadrži? Kad bude kad ti ih la, istinoljubivost, iskrenost. Šta sve sadrži taj šehade? Da bi čovjek bio potpun, iz zbog čega? Samo da ne bi činio širka Allahom, te barak Ništa drugo. Samo širk ne uzvodiš Allah. Taj jeki, drugi, drugi šab šehadeta, on predstavlja, on predstavlja, u stvari bolje rečeno, jeki ubjeđenje da ti je Allah Bog u tvom srcu kad se svijesti, on šta? On suprot, šta je suprotno njemu sumnja i kolebanje. Kako će onda onaj ko sumnja pomoć Allahu vjeru? Nikako. Zašto? Zato što sumnja. A ako sumnja, šta mu je sa ovim šartom od la ilaha ila la? Nešto nije u redu. Pogledajte. Znači idemo, Ljudi smo kod znanja. I gledaj sad, već jedan komponente gdje će čovjek sam sebe izbacivati iz kolocijeka. I ti ćeš jednostavno moći potrebati stvari. Pogledaš čovjeka šara, muti, laži, vara, petlja, šta je kod njega? Traži izvore, sasvim nekakve druge oprešne Allahove u knjizi sunneta poslanika sallahu sallam. Zašto traži? Imao taj jeti? Nije imao. Zašto? Zato što je jeti drugi šart ila ilaha illallah. Ako ti je jekin potpun, šta sumnjaš? Šta to ti sumnjaš? Da ono što si rekao la ilaha illallah, kod tebe nije iskreno. Da sumnja mora izaći. Apsolutno iz tvoj srta, iz duše, ne smije biti malo. Govori činjenica da islamski učinjaci Čovjeka koji samo kaže da sumnja u sudnji dan te cilje. Svi. Nema izuzetka nijedno. Gledaj šta je sumnja. Zašto? Zašto sumnja? Zato što nema jekina. Sredni čovjek sumnja da neće izaći kako treba. On nema jekina u šehadet la ilaha da la. Zar može čovjek sumnjati? Gledajte sad. Radiš dostavljaš vjeru, radiš za Allahovu vjeru i nemaš sumnje. Ne smije biti. Zašto? Zato što znaš ko ti je gospodar. Tvoj gospodar je onaj koji može da uradi šta hoće. I kad to saznaš, kako ćeš se umjeti? Zato ovaj šart je to dva i dva i U protivnom kad počneš sumnjati, ti nisi siguran da će Allah pomoć ono na čemu si ti. Zašto? Jer sumnjaš. A sumnjaš zato što si krnjav ovog znanja. I nije baš dovoljno je kina da će te Allah pomoći. To je sumnjaš u svog Boga. U koga vjeriš. Sada, jer ne može čovjek zalekir kitabu la rejbe fi. La rejbe fi u arabskom jeziku, kad dođe la rebe fi, nema šanse, mjesta su ovdje nikako. Gotovo, znači ona mora biti izuz, isto da je nema nikako. Ova, ova knjiga u kojoj nema su ovdje. Elif lami, ova knjiga u koju nema sumnje. Šta onda mora biti? Ako nema sumnje, mora biti jeki. A kad je jeki, odmah ide budelin mutatin pusto Boga bojazno. Vidio on, knjiga, <laughs> kurva, ne smijedi sumnje, mora biti ubeđenje i to će ti biti pusto. Uputa. Dobiješ, kad ne sumnjaš, u U tu knjigu, jer ne Jer to je knjiga, ali nije ubišna knjiga. Nisu zakoni koji su ljudi napisali. U njoj je sve. Kaže uzvišeni ništa, Mi u njoj nismo ništa izostavili. <laughs> Sve u njoj ima. Sve. I kako će čovjek, kako je ekina čovjek da ova knjiga sa ovim ajetima koja počinje tako, kako će čovjek uzeti neku drugu knjigu? Šta to kod njega nije u redu pa uzima drugu knjigu koja je sva sumnjiva, lažna, izmišljena, nije od Boga. Šta fali kod ovog čovjeka, kod ovog njegovog la, i da, i da, la? Kao se ćemo vidjeti još kamaru šta fali. A šta fali? Jeti. Fali mu ovo. Fali mu ubjeđenje da će Allah pomoći samo onog Hudan bil mutaki. Upustu bogoboja. To mu fali. I gledajte, čim on zakači i okrni ovaj ljekin, pogledaj dok ne dođe. A kad sumnja u la ilaha illa u ovu knjigu, u objavu, kad sumnja šta da hoće da hoće tumarat. I najprije dođe do širka. Ona ga šta? Sumnja ga dovela do širka. Sumnja ga dovela. Sumnja, u što? Ne smiješ, rođe moj, sumnjat ni u jedan ajet. Ne smiješ, ne smiješ ni pomišljati, ni pomišljati da treba da pomisliš da sumnjaš. Ne smiješ ni pomišljati da sumnji. Da kažeš sam sebi. I kada je onaj, ovo zubi, znaš, misli tam gdje došao i gledi. Da ti površi računa. Ne, ne, nikako ne da. Nema priče o sumnji. Jer ta sumnja će te odvesti u tumaranja, u bespuća, u traženja drugih knjiga. Je, a u tim drugim knjigama ne piše nigdje Hudelil Mutakin. Ako piše, donese da vidimo. Pa nijema. Samo u njoj piše. Zalikel kitabu la rebe fi. Knjiga u nju nema sumnje. Hudelil Mutakin. Nema druge knjige koja ovo na ovo, samo dva ajeta, pogledaj. Knjiga nema sumnje. Hoćeš li podjerovat? Hoću. Hodelujem mu takvim, evo ti upustvo. Kako? Kome upustvo? Onaj ko će odmah otvoriti, kaže. Gospodar zabranio šir, gotovo. Hala, završeno. Krat, ne smijem, gotovo. Klanjat, mora. Završeno. Jer ti hoćeš, ne sumnjaš više, imaš jeti i hoćeš da tala oputi.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 Vidi ovo. Sad ćeš vidjeti kako uzmišljeni nabraje. Ko Kod. Kad do, u arabskom jeziku kad dođe inne ma, to znači, a kako smo počeli, inne men mu'minune, znači inne ma u arabskom jeziku znači samo, isključivo inne ma, samo ovi koji, kad dođe inne ma, i onda sačekaj i bit će opisani. Koji su to inne ma? Inne men mu'minune. Jeste sad? Znači, imne ma u arabskom. Znači, samo oni, i sad, sad ćete vidjeti o kome se radi, znači, samo ovi ljudi koji imaju osobine, nakon ovo što ćemo čitati, koji su, to su imne ma. Samo se na njih to odnosi. Imne ma minune. Pravi vjerici su koji? E, sad samo se na njih to odnosi. Imne ma odnosi. Koji u Allaha i poslanika njegova vjeru. Prvo, zatim, i poslije više ne sunjaju, vidi Ništa dalje nije bilo. Ima još. Ali gledaj šta dolazi. Vjeruju Allah i poslanika i više ne sumnjaju u šta. Ne sumnjaju da Allah neće pomoći u vjeru. Zašto? Pa zato